الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Nastavit ćemo ovdje gdje smo stali, a to je, znači još govorimo o drugom izvoru širijetskog jeli, prava ili fikha, to je sunnet. Pa smo kazali da je sunnet uh, drugi po redu i po značaju izvor islamskog prava ili fikha i da je neusporno da je on jeli, uh, E, validan izvor islamskog prava i da postoji iđma, odnosno pored kuranskih ajeta i hadisa koji to potvrđuju, postoji iđma ili konsenzus umeta, neću kazati islamski učenjake, nego umeta o tome da je sunet drugi izvor islamskog prava da se kao takav mora prihvatiti. Ne možemo zamisliti Kur'an i ne možemo zamisliti razumijevanje Kur'ana i Islama bez suneta. Vidjet ćemo kasnije. E, sada ćemo govoriti o propisima ili vrstama propisa o sunetu. Spomljali smo tamo propise u Kur'anu i vrste propisa, sada ćemo vrstama propisa u sunetu. Pa možemo ih podijeliti jeli, na četiri vrste propisa. Prvo, propisi u sunetu koji su u skladu sa propisima Kur'ana i koji ih potvrđuju. Znači, u potpunosti su u skladu i potvrđuju propise Kur'ana. Identični su. Kao, na primjer, eh, hadis, u kojem poslanik Ali Salatu Selam kaže nije dozvoljen imetak muslimana osim ako to da drage volje. Osim ako to da drage volje. Znači nije dozvoljeno prevariti muslimana, pod prijetnjom uzeti imetak, ubiti ga, oteti mu, ukrasti i tako dalje. Sa, imetak od tvoga brata muslimana je samo dozvoljeno ako ti ga dadne drage volje, drage duše. Ovaj hadis je u skladu ili potvrđuje kuranski ajet u kojem uzvišen Allah Đelešanu kaže, evo dobila šeitan rađim, Ja ayuha alladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kao vjernici, nemojte jedni drugima bespravno uzimati imetak ili imovinu. To je kuranski princip. Osim ako se radi o trgovini uz obostranu za vaše zadovoljstvo. Znači, trgovina i druge se stvari navode jeli, u ajetu. Znači, to ovaj kuranski ajet potvrđuje ovaj prethodni hadis. Znači ovo je primjer kada propis u hadisu, kada je u skladu, u potpunosti u skladu sa propisom Kur'ana i potvrđuje Drugi primjer je propis ili propisi koji objašnjavaju ono što je u Kur'anu spomenuto uopćeno. I toga najviše imamo jeli, i u sunetu. Kao na primjer, Kur'an, rekli smo, naređuje namaz, naređuje post, hađ, zekijat, međutim ne, ne objašnjava kako se ne, o, oni obavljaju uvjete za njihovo obavljanje, šta ih kvari i tako dalje. I sve to detaljno pojašnjeno u sunnetu, odnosno u praksi poslanika, alaih salatu wasalam, koji je to kroz 23-godišnju misiju poslanstva pojašnjavao uh, pojedinačno u različitim prilikama i situacijama. I ova ovi drugi propisi su najvažniji, najvažniji su, jer mi ne možemo razumjeti Kur'an bez ovih hadisa koji nam pojašnjavaju sve te detaljne, sve te propise koji se navode jel, u Kur'anu. Treća vrsta su e, propisi koji ograničavaju neke kuranske propise, odnosno hadisi i propisi u hadisima koji ograničavaju neke kuranske propise, kao na primjer Kur'an zabranjuje lešinu ili uginulu životinju, pa kaže Hurrimat alikumul mejtetu Zabranjuje vam se mrljina ili uginula životinja. Je li svaka uginula životinja zabranjena? Nije zato što uh, je došlo sunet od poslanika ali i salat vrselam da je da su uginule životinje mora, da su one dozvoljene. Da su one dozvoljene, pa taj smo hadis pomljali na prošlom predavanju, kada je onaj ashab upitao poslanika ali islat vrstavamo po moć koju vodi može li abdestiti, jel, njome može se kupati, pa je poslanik ali islat sam rekao kuat pahuru maubu, znači more znači je čisto, njegova voda je čista, el hilu mejtetuhu, kaže, i ugljene životinje u moru su dozvoljene za jedno. I četvrti propisi su novi propisi koji se nalaze u, u sunnetu ili u hadisu i uopće se ne spominju a Oni su također propisi koji su puno važni i validni u islamu, jer je sunnet samostalni izvor, izvor islamskog zakona. On je samostalni izvor. U sunnetu možemo naći propise koje nemamo u Koranu i prihvatamo. Kao na primjer, zabrana mesa domaćih magaraca, znači posunete ono zabranjeno meso od domaćih magaraca, zvijeri, ptica, grabljivica i slični propis koji imamo dosta, jeli? Kao na primjer propis da je zabranjeno da čovjek bude isto do istovremeno oženjen, znači da ima ženu i da oženi njenu tetku. To se ne navodi u ovim jeli, kuranskim propisima, međutim navodi se, navodi se u sunnetu. S tim bi završili, znači, o drugom izvoru, o drugom izvoru islamskog prava fika, prešli bi na treće, to je iđma ili konsenzus. Sada prelazimo na one uh, sekundarne izvore, to je iđma i kijas. Iđma ili konsenzus, konsenzus islamskih učenjaka, to je jedinstveno mišljenje, znači ovo je definicija iđma, to je jedinstveno mišljenje islamskih učenjaka, mučtehida, ne svakog učenjaka, nego mučtehida, a mučtehid je onaj koji je kadar u stanju da vrši čtiha, da iznalazi propise na, na osnovu jeli, principa Kur'ana i Sunete, da je osposobljen, toliko učen i upoznan sa, sa širijeskim propisima da može vršiti čtiha, ne može svakog vršiti čtiha. Znači, to je jedinstveno mišljenje islamske uleme i mučtehida u jednom vremenu, nakon smrti poslanika, ali i salatu wasalam, o nekom širijeskom propisu. Znači, jedinstveno mišljenje islamske uleme učtehida u jednom vremenu, da svi slažu, da su oni živjeli u jednom vremenu, da se, da se slažu, nakon poslanika ali islalatu selam, ne u njegovo vrijeme, o nekom šarijeskom propisu. Znači, iđma mora biti zasnovan na, na jakom dokazu. Nije to mišljenje ulema misli, nego oni svoje mišljenje zasnivaju temelje na jakom dokazu. Jer E, mišljenje ili govor o šerijetu bez dokaza je greška. Govoriti o šerijetu bez dokaza, onako ja mislim, nema to u šerijetu, ja mislim. Danas imamo dosta ljudi ovaj, koji sebi dozvoljavaju taj luksus da govori o šerijetu bez dokaza. O šerijetu se mora govoriti sa dokazom. Ne možeš skazati ja mislim, a nemaš nikakav dokaz, ni Koran, ni Sunnet, ni Iđma, ni Kijas. I one druge ovaj stvari koje su tu, koje su tu bitne. Znači taj dokaz na koji se oslanjaju mučtehdi kada ovaj kada se dešava iđma je nekada Kur'an, odnosno kur'anski princip. Pri, kao što smo navodili tamo ni principe, naređuje se pravda, pravičnost, jel? A nekada će to biti sunet, princip ili primjeri suneta koji će on uzeti kao osnovu svoga mišljenja, a nekada će to biti kijas ili analogija, nekada običaj, nekada običaj nekog naroda koji je prihvatljiv, koji ne izlazi iz okvira širijeta, i druge vrste ištihada. Znači, mučtehidi, ali mi, kada iznose jedinstveno mišljenje, ono mora biti zasnovano na jakim dokazima. Postoje, znači, uvjeti i džma, postoje uvjeti i džma, a to prvi uvjet je, znači, da bi on bio punovažan, iđma bio puno važan prihvatljiv, moraju se ispuniti neki uvjet. Prvi je da u vrijeme pojave pitanja postoji više mučtehida. Da više alima mučtehida postoji u to vrijeme. Ako nema mučtehida ili je samo jedan, onda ne može se ustanoviti iđma. Ako je samo jedan živ u to vrijeme, desno se neko pitanje i on zauzeo stav kaže ima iđma mučtehida. Ne, mora biti više njih. Drugi uvjet da svi mučtehidi imaju jedinstven stav određenog pitanja. Dakle, stotinu muštehida u jednom vremenu, koji ispunjavaju uvjete da budu muštehi, oni vrsni učenjaci, oni svi moraju biti jedinstveni po nekom pitanju da bi za njega rekli da je to iđma. Jel? Ako njih nekoliko ne zastupa to mišljenje da to nije iđma, možemo kazati da velika većina uleme smatra da je to tako, dok manji dio smatra drugačije. To nije iđma. Moraju svi biti jedinstveni. I postavljaju neki treće, treći uvjet, a to je da se njihova jedinstvenost ustanovi nakon iznošenja mišljenja pojedinačno, da svaki od njih treba pojedinačno iznijeti svoje mišljenje, da se tek nakon toga ustanovljava iđma. E, da je iđma iznos širijetskog prava potvrđuju mnogi dokaz, potvrđuje to Kur'an, potvrđuje to i sunet. Iđma, jeli, potvrđuje Kur'an i kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala o vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i ulil emri minkum i vašim predvodnicima, vašim vođama. Ulul emr, to su znači vlastodržci, e, odnosno e, vladari sa ulemom. A posebno mjesto tu zauzima ulema. Znači pokoravajte se Allahu i poslaniku i vašim predstavnicima, vašim vođama, vašoj ulem, znači u onim mišljenjima koje oni zastupaju stavima. Ako to nema u Koranu i Sunnetu, pokoravati se njima, jer oni su izvor. Oni su izvor, jel ti, propisa na osnovu Korana i Sunnetu. Kada se mučtehidi usaglase određenom pitanju, kada se desi iđma, onda je vađim svakom muslimanu da ih slijedi u tome i da to izvršava. Zato potvrdu nalazimo u kuranskom tekstu, a da se oni s tim obrate poslaniku ili predstavnicima svojim, saznali bi od njih ono što žele saznati. Znači, kada bi se obrati poslaniku u njegovo vrijeme ili predstavnicima nakon poslanikove smrti, ono su ulu lemer u lemi, oni bi saznali ono što ih interesuje. Također kaže, uzvišen Allah upozorava one koji se suprostavljaju i poslaniku i u lemi i vjernicima, pa kaže onoga koji se suprostavi poslanik, a poznat mu je pravi put i koji pođe putem koji nije put vjernika, koji nije put vjernika, jeli? to je ižma, pustit ćemo da čini šta hoće i batit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. Gdje ovo je dokaz? Da je iđma, ono na čemu se složi umet, muslimani, njihova olema, da je to pravi put, put vjernika, a ne ono suprotno tome. I u sunetu poslanika, alaih salatu wasalam, postoji veliki broj hadisa <clears throat> koji potvrđuju ispravnost i suglasnost ovaj, umeta, odnosno iđma, pa kaže poslanik, alaih salatu wasalam, moj umet se neće složiti oko greške. Neće se složiti oko greške, oko onoga što je neispravno. Znači, kada se ovaj, umet složi na nečemu, to mora biti ispravno. Ne mogu pogriješiti kada se cijeli umet ili sva ulema umeta složi na nečemu, ne može to biti neispravno, nikako. Također kaže poslanik alaihi sallatu wasalam, Allah Želešanu neće ujediniti moj umet na zabludi. Ono na čemu se umet složi ne može biti zabluda. Ako umet ili islamska ulema određeno vremenu, relevantna je prihvatljiva islamska ulema, ne kažem, ovaj, ovdje je vrlo bitno naglasiti da se radi o vrsnoj ulemi mučtehidima koji slijede Kur'an i Sunnet, koji poznaju Kur'an i Sunnet, da se o njima radi, da to iđma a ne neki tamo lijevi se našo pametnjaković ovaj koji se suprotstavlja tom ijma. Znači ovo su dokazi da ijma treći izvrši rijeskog prave da je on relevantan i prihvatljiv. Imamo vrste ijma, imamo vrste, imamo dvije vrste ijma, to je jasni ijma ili ijma sarih, a to, to je ijma koji postoji kada se mučtehidi jednog vremena izjasni, istaknu svoje stavove, o određenom širijetskom pitanju, njihovo isticanje od otičenog stava može biti putem fetve ili presude, odnosno riječi ili djelom. Znači oni moraju biti jasni da to istaknu putem riječi, pisanoj formi, usmenoj formi ili djelom, da presude. Znači da iznesu, onaj, da presude, resimo u nekom slučaju po tome i to se smatra iđmao. Znači to je iđma sarih ili jasni iđma, kad svi to kažu da je to njihov stav. I drugi je prešutni iđma ili iđma suhuti koji E, nastaje kada neki mučtehid ili grupa mučtehida jednog vremena istakne i iznese svoj stav o šarijetskom pitanju, a ostali prešutno odobre takav stav. Recimo određena grupa mučtehida u vreme iznese svoj stav, a ostali to prečutno odobre, slože se s tim, bez iznošenja pismenog jel, stava ili usmenog. I to je iđima, i to se smatra iđima. E sad postavlja sud jedno pitanje, <clears throat> da li je iđima uopšte moguće? s ovim uvjetima koje smo ovaj postavili i ovaj da li, da li se nekada desio i kada se može desiti iđuma? Da li u svakom vremenu može se desiti iđuma? E, pa neki smatruju, to je manji broj, znači smatraju da iđuma sa spomenutim uvjetima da on nije moguć, jer mučtehidi e, u to vrijeme kaže nisu bili zajedno, nisu mogli, nisu mogli ovaj kontaktirati i tako dalje. Međutim, većina islamskih učenjaka smatra da se spomenutim uvjetima da je iđma mogući da se on desio, praktično se desio u prošlosti, a posebno u vrijeme pravednih halifa, naročito je u Bekra i Omer, tada se dešavao iđma vrlo često. Znači, te, ti propisi iđma nisu oni ovaj, mnogobrojni, nisu mnogobrojni. Ti propisi E, izvedeni iz džumaja nisu mnogobrojni. Imate e, neke, neka dijela koja, čiji su autori sakupili ovaj, te propise ili stavove i džumaja, oni nisu mnogobrojni. I možemo svesti na recimo stotinjak pitanja. Stotinjak pitanja. On je moguć, i džumaja je mođu, moguć, e, bio je, kaže, moguć u vrijeme pravnih halifa, tada se desio, jer su mučtehini tog vremena bili poznati, živjeli su uh, na jednom uh, užem prostoru, na prostoru Hidžaze između Mekke i Medine, odnosno Arabskog polotoka. Njevo probivalište bilo je poznato, pa je bilo lahko doći do njevih stavova i bilo je lahko ustanoviti iđma. Međutim, nakon toga došlo je do njih jeli, situacija u islamsku umetu koje su vam poznate, to je da su se mučtehidi različili po cijelome svijetu, problema se razišla, islamska država se proširila od istoka do zapada, pa su mučtehidi se razišli, povećao se broj mučtehida i u to vrijeme, bilo je teško ustanoviti iđma u tom vremenu. I tada se i nije dešao iđma, jel? I bilo je teško da se desi. Međutim, pitanje danas. Danas, kada su sredstva komuniciranja a, razvijena, a, da li je moguće da se danas u ovom vremenu ili ovim vremenima, a, modernim vremenima desi iđma, odnosno jednoglasno mišljenje sam slučenjaka po određenom pitanju, moguće, svakako moguće i to je od velike važnosti za islamski umet, jer dosta je tih novonastalih pitanja i problema u islamskom umetu za koje postoji potreba da ulema današnjice kaže svoje mišljenje. Naravno da budu jedinstveni, da iznesu jedinstven stav, jer ne može, uh, najteže je to u običnom svijetu, kada u nekom gorućem pitanju, kada ovaj rekao ovako, ovaj rekao desno, ovaj lijevo, ovaj pravo, ovaj nazad, i ljudi su zbunjeni. Znači mora posvetiti tijelo na nivou islamskog umeta, i ovaj koji će davati jedinstvene stavove na osnovu jeli Kur'ana i Sunneta i drugih izvora o određenim novonastalim pitanjima. To je posebno značajno za jedinstvo islamskog umeta. Za jedinstvo islamskog umeta. Danas u vremenu kada je to jedinstvo i kako potrebno. Šta je potrebno? Potrebno je iznaći, odnosno osnovati fikski kolegiji ili pravni kolegiji A on već postoji, El Međmeo Fitli, on postoji, znači dole, a njegove sjedište je u Mekićini, mi se ide u Rijadu, i ono bi trebalo da obuvata sve mučtehide iz svih krajeva islamskog svijeta, sve mučtehide koji ispunjavaju uvjeti čtihada, vrsne stručnjake u šarijetu, jeli? čiji bi se sudovi odluke poštovali, primatele kao iđma ovog vremena, i to bi se, znači, E, tada bi musliman bilo obavezni, znači sa strane šerijeta, da slušaju i prihvataju te stavove. Postoji ovako tijelo, međutim, e, ko su članovi tog tijela, e, me nije poznato da li su to sve ljudi na nivou ovaj, mučtehida. Da li su to sve ljudi na nivou mučtehida i ja se nadam da će to tijelo zaživjeti i da će ovaj, u skorije vrijeme, u dobljeno vrijeme, eh, izdavati takve stavove i rješenja koja će biti jedinstvena, odnosno koja će predstavljati iđmat. Sljedeći i četvrti, odnosno zadnji izvor šerijskog pravifika je kijas. Kijas, velika većina učenjaka smatra da je kijas četvrti izvor šerijskog prava, neki tu ne prihvataju, to je kaže manjina. Kada ustanovimo da postoji određeni šerijski propis o nekom pitanju u zakonskom tekstu, a on u sebi sadrži razlog u čega je ustanovljen, te se nama pojavi problem koji nije izričito riješen u zakonskom tekstu, a sadrži isti razlog koji smo prethodno ustanovili objavi, tada pravimo analogiju i kijas i propisom iz zakonskog teksta analogno rješavamo novo nastali slučaj. Ja mislim da vam ništa nije jasno. Sad ću vam to pojasniti. Znači, ako imamo neki propis koji je izveden iz kuranskog ajeta ili iz hadisa, Resmo imamo propis ovaj za hamr ili vino, da je ono zabranjeno. Da je ono zabranjeno zato što opija. Znači imamo kuranski zakonski tekst, to je kuranski tekst, i zabrano, haram, vino, u čega da bog toga što pije. Sad nalazimo s druge strane, nalazimo e, slična pića sa koja, koja se ne spominju u tom tekstu, ali ima isti razlog, isti ovaj, ista svojstva, opijaju. U njima se nalazi razlog zabrane, jer koji se nalazi u kuranskom tekstu. I onda analogijom ili poređenjem, kjasom kažem, ako je hamr ili vino zabranjeno zbog toga što opija, onda je svako opojeno piće zabranjeno. I to je kijas. Znači da to malo pojednostavimo. Znači možemo kazati, odnosno dati definiciju kijasa, da je kijas analogno rješavanje nekog širijetskog pitanja. Analogno rješavanje nekog širijetskog pitanja koje nije izličito rješeno zakonskim tekstom, znači nemamo za njega rješenje ili propisu Koranu, po uzoru na rješenje sličnog pitanja. Slično pitanje, rekli smo, to je vino, koje je obuhvaćeno zakonskim tekstom zbog istovjetnog razloga. Obuhvaćeno je tekstom Korana i zbog razloga istovjetnog, to je opijanje, ovo oduzima razlog. Ja. <clears throat> Navećemo primjer, jel? Propis o zabrani konzumacije vina poznate putem objave. Uzvišnji Allah Đelšanu uveli, o vjernici zaista su vino, kockanje, kipovi, strelci za gatanje, nečista djela šeitonova, Klonite se toga da biste se spasili. El Maide 90. jaja. Razlog zbog čega je vino zabranjeno je opijanje. Rekli smo, pa sve što ima moć opijanje, analogno tome je zabranjeno ili haram. To je primjer koji su malo prije navodili, da bude jasnija definicija. Drugi primjer je propis da ubica ne nasljeđuje ubijenog, a poznat je putem hadisa, ubici ne pripada nasljedstvo. Poslanika Ali Isola, to sam vam rekao, ubici ne pripada nasljedstvo recimo ubio svog onoga ako ga on nasljeđuje. Neću kazati da je to otac ili neko ili brat ili ubio ga. Kaže poslanik Ali Islava Veselam, njemu ne pripada nasljedstvo. Zbog toga što ga ubio, on ga neće nasljeđivati. Razlog zabrane nasljedstva je što ubica iskazuje svoju požudu i želju za što, za što bržim ostvarenjem nasljedstva, pa se kažnjava zabranom nasljeđivanja. Znači on je ubio svog onoga koga bi trebao naslijediti da to ubrza, ima ovaj auto, ima kuće, nikad umri. I od njemu ubije ga, jeli, namjesti mu bistvo, otvore ga u ono, jednom sumljivo istražitelj utvrde da se radi o namjeru bistvu, jel, o namjeru bistvu. Ubio ga je zbog toga što ovaj ima metak i on želi da ga naslijedi, jer on njegov zakonski naslijed. Kakva je kazna za njega? Kazna mu je da mu se uskraćuje naslijed. Pored toga što će snositi ovaj, odgovornost i kaznu za ubijstvo, uskraćuje mu se naslijed. Treći primjer je trgovanje u toku džumanskog ezana je mekru na osnovu kuranskog ajeta. O vjernici, kada se pozovete u petak na namaz, požurite na klanjanje džume i ostavite trgovanje. To vam je bolje ako znate. Kecura u džuma 9. ajet. Razlog zbog čega je to pokuđen čin jeste da se ne bi zapostavilo klanjanje džuma namaza. Taj razlog je prisutan i kod drugih dnevnih namaza, pa se pomoću analogije dolazi do propisa da je nekru trgovati u toku je li namaskog vremena. Toku namaskog vremena. Ovo je vjerovatno po ovaj stavu, stavima hanefijskog meseba. Danas e, pitanje kijasa i kako je značajno, jer imamo dosta propisa koji su sadržani u Koranu i Sunnetu, a imamo dosta pitanja koja su novo nastala, javljaju u svom vremenu i analogijom, poređenjem, ovaj, možemo ustanoviti propis za novo nastala pitanja. Za novo nastala pitanja, recimo, ako znamo razlog zabrani, ako znamo zašto je nešto zabranjeno u Koranu i Sunnetu, i pojavi se novo nastalo pitanje i utvrdimo da isti ra, isti razlog, onda možemo kazati da isti propis za ovo na, novo nastalo pitanje i za ono koje se navodi u Koranu i Sunnetu. Ovim završili. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovi riječi budu svima nama koristi i dokaz za nas, da nam povećaju naše znanje i da nam pomognu u razumijevanju naše vjere. Ako ima kakve pitanje, nejasnoća, ostavit ću vam nekih pet minuta pa da, da ne odete odavde jel, sa nejasnoćama.